Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na ikhlas katika kauli katika mambo tunayoyasema na yale ambayo tunayoyafanya kama ninavyomuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuafikishe kwa yale yote ambayo anayapenda na kuyaridhia na Allah subhanahu wa ta'ala atutumie katika mambo ambayo ni ya kumridhisha باذن الله تعالى haya yatakuwa ni msururu wa nasah nasaih nasiha mbalimbali mwongozo mbalimbali kuhusiana na islahul buyut kutengeza majumba yetu kama tunavyojua Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia na neema hii ya manyumba kama utakavyoona biidhnillahi ta'ala sasa muislamu mwanadamu anafaa kukumbushwa kwa sababu msingi ya dini yetu ni kukumbushana ni namna gani ambayo atafanya nyumba yake iwe ni bora iwe ni nyumba ya Kiislamu iwe ni sehemu ya kujenga janna yake na iwe ni sababu ya yeye na awapendao kuingia billah sana biidhnillah ta'ala katika nasiha hizi tutafaidika na mihadharat ambazo zilitolewa na فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الضفيري misururu ya mihadhara ambayo aliyatoa katika mmoja katika misikiti katika mji wa au katika nchi ya Kuwait ambapo Sheikh Khalid hafidhahullahu ta'ala ni miongoni mwa mashaikh na duat ambao wana taathira kubwa katika ulimwengu wa Kiislamu na ni walinganizi katika manhaj ya ahlus sunna wal jamaa nasiha hizi alizitoa kama msururu wa mihadhara ambapo alikuwa na kalima usbu'iyya alikuwa na nasiha kila wiki mara moja kwa mara moja ikiwa yeye anawapa watu mwongozo ni namna gani ambapo Muislamu anaweza akafanya nyumba yake kuwa na nyumba bora nyumba ya Kiislamu nyumba ambayo itafanya muislamu awe ni sababu ya kuingia katika janna ya Allah na si kuingia katika nari ya Allah wal billah Tukianza kwa utangulizi ndugu zangu tuelewa wazi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemleta mwanadamu katika huu ulimwengu kuwa ni daru ikhtibarin wa daru ibtila ya kuwa huu ulimwengu ni nyumba ya mitihani na nyumba ya majaribio Allah subhanahu wa ta'ala anawapa wanadamu mitihani mbalimbali na Muislamu anapoishi katika siku yake katika maisha yake katika siha aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala au uwe ni ugonjwa amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala na yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa katika neema mbalimbali iwe ni mtoto iwe ni kizazi iwe ni ufalme iwe ni mali yote haya ni katika mitihani ambayo mwanadamu anapewa katika huu ulimwengu aangaliwe je yeye atakuwa ni mwenye kumshukuru Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hizi neema mbalimbali alizopewa na awe ni mwenye kumtii Allah na kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kama anavyotaka Allah kuabudiwa na je atakuwa ni mtu mwenye kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala ala hadi rasulillah sallallahu alayhi wasallam فإذا أدوها على هذا على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم basi wanadamu wakiwa ni wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na wenye kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtambua na wakamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyotaka kuabudiwa kupitia maongofu na hidaya waliopewa na mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam basi saluhat lahum hayatuhum mambo yao yote e, mambo yao katika uhai wao itawatengezekea saluhat lahum maishatuhum maisha yao ya kidunia itakuwa sawa waashu hayatan saida na mwanadamu ambaye atajaliwa mambo hayo ataishi maisha ambayo ni raha katika huu ulimwengu ataishi maisha mazuri kwa sababu ukweli wa saada fakullu saadati was-saadatu kulluha huwa fi shukri ni'mati Allah subhanahu wa ta'ala wa fi ada'i ibadati Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu maisha mazuri yanapatikana tu katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika neema zake katika kufanya istighfar muslimu anapopatwa na matatizo madhambi yamemkumba katika kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwa na subra katika balaa mbalimbali ambazo zinamsibu mwanadamu katika ulimwengu wake haya ndiyo mambo ambayo yanamfanya muislamu awe na kupata au, au ajaliwe kupata alhaya asaida katika huu ulimwengu kwa hivyo ndugu zangu tutambue ya kuwa nyumba tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala family tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala makao tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala imtihanun wabtila'un min Allah subhanahu wa ta'ala ni mtihani ni sehemu ya ni sehemu ya mtihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatujaribu nayo aliyotupa katika huu ulimwengu na kama vile nyumba ni mitihani wakati huo huo muslamu anafaa kutambua kuwa nyumba ni neema albaytu ni'matun min Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kama vile nyumba ni mtihani pia muslamu aelewe kuwa nyumba ni neema ambayo amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema katika Qur'an wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah subhanahu wa ta'ala amekujalieni manyumba yenu yawe makazi yenu nyumba ni makazi ambayo tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni ni'matun min ni'ami Allah subhanahu wa ta'ala asama al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده anataja Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha Allah subhanahu wa ta'ala kutimia kwa neema yake kwa waja wake bima ja'ala lahum min albuyut allati hiya sakanun lahum ya'una ilayha kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia kuwapa manjumba ambayo wao wanaweza wakapata sakina waka, wakaweza kupata utulivu kwa manyumba hayo na wakaweza kuwa na sehemu ya wao kujisiri kwa manyumba hayo wayantafiuna biha saira wujuhi lintifaa na wanaweza kufaidika na manyumba haya faida chungu nzima ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewarahisishia basi muislamu afaa kujiuliza nyumba hii yamaanisha nini kwa mmoja wetu <clears throat> nyumba ni jambo ambalo neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa yamaanisha nini kwako ni sehemu ambayo ni makanu aklihi ni sehemu ambayo utakaa uweze kuenjoy na kujiburudisha na riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sehemu ambayo wewe utaweza kujiburudisha na kustarehe na mke wako wa halali ni sehemu ambayo utapata raha ya usingizi na raha na utulivu mengine mbali mbali nyumba ni sehemu ambayo ni makanu khalwatihi ni sehemu ambayo Muislamu anapata upekwe wake na akafanya mambo yake ya siri ambayo yanamhusu yeye mwenyewe ni sehemu ambayo Muislamu akijaliwa anakuwa ni mwenye kukutana na familia yake anakuwa ni mwenye kukaa na watoto wake anakuwa ni mwenye kuwalea watoto wake katika malezi ambayo ni ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala nyumba ni sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia wewe kuweza kumstiri mke wako ni sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemu, amemuhimiza mke wako awe na mwenye kujihifadhi ndani Allah subhanahu wa ta'ala akisema katika suratul ahzab aya 33 waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula na kaeni manyumbani mwenu wala msionyeshe mapambo yenu kama walivyoonyesha mapambo yao waliokuwa wakati wa wakati wa ujahilia wakati wa ujinga yani msifanye kama walivyokuwa almushrikat fi wakati aljahiliya msiwe na msiwe kama wanavyofanya wale wasiokuwa waislamu watu wakawa wako nje ya manyumba yao mara nyingi watu wakawa wanajipodoa na kuonyesha mapambo yao na mambo ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala na kama tutakavyoona hii ni katika balaa ambayo imeukumba ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakati wetu leo utakuta kina dada illa man rahima rabbi isipokuwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia istiqama katika dini yao amewapatia fahamu ambao ni wakisawa katika dini yao bali utakuta wengi wao au wengi miongoni mwa wale ambao hawaelewi mafunzo haya mazuri ya Kiislamu wakawa wanafanya kinyume na inavyo eleza aya hii inavyotufunza aya hii tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa watoto wa kike al-asl na wanawake wa Kiislamu kwa ujumla al-aslu wawe ni katika manyumba yao wawe wanakaa katika manyumba yao wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya manyumba yao hata salatu aljum'a hata salatu aljamaa si faradhi kwao bali ni bora wao kutekeleza mambo haya katika manyumba yao na kuna hikma mbalimbali kuna sababu mbalimbali ni kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amefanya jambo hili liwe kama lilivyo واذا تاملت احوال الناس na muslamu anapotazama na kuangalia hali ya watu leo wale ambao hawana manyumba watu ambao wanaitwa ni homeless hawana sehemu ya kujistiri hawana hawana sehemu ya kuita ni nyumbani wale ambao wanaishi katika tent za marifiji wale ambao wanaishi katika streets wanaishi katika mabarabara wale ambao wamefukuzwa katika manyumba yao wale ambao wana shida mbalimbali na manyumba yao hawapo ndani ya manyumba yao Muislamu anapowatazama hawa ndo atajua ukweli wa neema ambayo amepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na Muislamu anaposikia na wallahi hawa tunakumbana na wao kila siku anaposikia mtu ambaye amekumbwa na matatizo hana sehemu ya kujistiri unakutana na mtu asubuhi anakuambia wallahi mimi usiku mzima sikufunga macho kwa sababu sikuwa na pahali ya kujilaza sikuwa na pahali ya kupumzika sina sehemu ambayo ni hasa naita kuwa hapa ndo makao yangu wallahi ndio utajua neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa akwambia wakati mwingine nalala kwa nyumba ya fulani wakati mwingine nalala kwa nyumba ya rafiki yangu wakati mwingine na, namalizia usiku sehemu fulani au au nilikuwa nikikaa na kazini yangu nilikuwa nakaa na ndugu yangu na nimekuwa ni mzigo kwao na imebidi sasa mimi nijitoe wakati mwingine nalala tu kwenye hoteli wakati mwingine nalala na askari ambaye anachunga sehemu fulani nampatia company au wakati mwingine najikuta tu niko chini ya mti na kadhalika na kadhalika haya yote ndugu zangu unapoyajua mambo haya ndio utatambua neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa ndio maana kuna umuhimu wa sisi kuweza kujua ni njia gani ambazo nyumba hizi zitakuwa ni neema kwetu na wala sio nikma kwetu kwa sababu ni neema Allah subhanahu wa ta'ala ametupa kwa hivyo sisi tunaweza kuibakisha kuwa ni neema ama tukafanya majumba yetu kuwa ni nikma kuwa ni maangamifu na adhabu wal billah ndio maana nikimalizia Allah subhanahu wa ta'ala alipowachukulia hatua wale banu nadhir ambao walimkosea nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala aliwaondoa kwa nyumba yao Allah anasema huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim yeye ndiye aliyewaondoa wale waliokufuru miongoni mwa ahli alkitab na ahlul kitab wanaokusudiwa katika aya hii <clears throat> ni Banu Nadhir moja katika makabila ambayo walikuwa katika mji wa Madina na walipomkosea Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuvunja ahadi Allah subhanahu wa ta'ala aliwaondoa katika manyumba yao باذن الله تعالى تتندلئ كتك ambayo itakayofuata tuone ni, ni kwa sababu ni, kuna umuhimu gani wa sisi kuweza kuyafanya majumba yetu kuwa mazuri zaidi na ni yapi wasila njia ambazo Muislamu atatumia kufanya manyumba yake au kufanya nyumba yake aliyopewa na Allah neema hii aliyopewa na Allah kuifanya kuwa nzuri au ikiwa ni nzuri na ni ya khairi kuifanya nzuri na ya khairi zaidi الله تعالى mpaka wakati huo tunamwomba Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala atuhifadhi atulinde atupatie ufahamu sawa wa kitabu chake na sunna ya nabii wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kutujalia kuifuata wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh